Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Hüreyra, Abdurrahman ibn Səxr Əd-Davsidir. Radiyallahu anh. Bu sahabə İslamın hicrətin 7-ci ilində, Məhərrəm ayında Xeybərin fəthindən əvvəl qəbul etmişdir. Mədinədə onun qalmağa yeri yox idi deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidinin bir küncündə qalırdı. Orada ondan başqa 70-ə yaxın sahabə də var idi. Onlara suffə əhli deyilirdi. O heç vaxt kasıb olduğuna görə gileylənməzdi. Əksinə, daim Rabbinə şükür edərdi. Allah ona böyük bir neymət bəxş etmişdi. Əbu Hureyra radiyallahu anh İslamı qəbul etdiyi gündən ta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edənədək onun yanından ayrılmamış. Quran və hədis elmlərinə yiyələnmişdi. Bu sahabə ən çox hədis rəvayət etmiş sahabədir. Necə oldu ki, cəmi 3 il, 2 ay Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında dərs almış sahabə hamıdan çox hədis rəvayət etdi. Həqiqətən də bu bir möcüzədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin möcüzəsi. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldim. Dedim, ya Rasulullah, mən səndən çoxlu hədislər eşidirəm, ancaq onları yadda saxlaya bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə "Börüncəyini aç" deyə buyurdu. Mən də onu açdım. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm oğuzlarını bürüncəyimə sürtdü və dua etdi. Sonra da mənə "Yığ onu" deyə buyurdu. Mən də onu yığdım. Bundan sonra mən eşitdiyim hədislərin heç birini unutmadım. İbn Kəsir rahimehullah Əl-Bidəyə və Nihayə əsərində deyir ki: Əbu Hureyra radiyallahu anh hər hansı bir hədisi danışmazdan əvvəl deyərmiş. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Kim mənim adımdan yalan danışarsa, qoy cəhənnəmdəki yerini tutsun. Gecə gündüz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olan, onun bir sözünü iki eləməyən, yeri gəldikdə onun aftafasını daşıyan, buyruqlarını canla başla yerinə yetirən, ona eşitdin və itayət etdin deyən, Əbu Hureyra radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi olduqca çox sevirdi. Abdülvahab Əl-Mədəni rahiməhullah rəvayət edir ki, bir dəfə Əbu Hureyra məscidə gəldi və cəmaat onun başına toplaşdı. Cəmaat ondan hədis danışmağa xaiş etdi. Əbu Hureyra radiyallahu anh rəvayətə başlayıb, mənə sevgili dostum Allahın Peyğəmbəri Əbul Qasim sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət etmişdir, dedi və özünü saxlaya bilməyib ağlamağa başladı. Sakitləşdikdən sonra yenə mənə sevgili dostum Allahın Peyğəmbəri Əbul Qasim sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət etmişdir, dedi və yenə özünü saxlaya bilməyib ağlamağa başladı. Sonra da ağlaya-ağlaya ayağa qalxıb oradan uzaqlaşdı. Əbu Hureyra radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əhli beytini də çox sevirdi. Rəvayət edilir ki, Umeyr ibn İshəq demişdir. Bir dəfə mən Əlinin oğlu Həsənlə yol gedərkən Əbu Hüreyraya rast gəldik. Əbu Hüreyra Həsənə yaxınlaşıb dedi. Köynəyini qaldır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin öpdüyü yerdən öpün. Həsən köynəyini qaldırdıqda Abu Hureyra yaxınlaşıb onun göbəyindən öpdü. Abu Hureyra pişikciyəs atası deməkdir. Əgər biz onun adı ilə ləqəbini müqayisə etsək, görərik ki, Abdurrahman, yəni Ər-Rəhmanın qulu, Allahın ən çox sevdiyi adlardan biridir. Abu Hureyra isə əcaib qəraib bir ləqəbdir. Lakin buna rəğmən Allah subhanahu və teala onu insanlara məhz bu ləqəblə tanıtmış və onu insanlara sevdirmişdir. Bu ləqəbi ona Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vermiş, Allah da onu bərəkətli etmişdir. Əbu Hureyra radiyallahu anh demişdir, mənim barəmdə eşidən elə bir Yahudi yaxud nəsrani yoxdur ki, məni sevməsin. Vaxtı ilə mən anamı İslam dininə dəvət edirdim. O isə bunu rədd edirdi. Bir gün yenə dəvətimi rədd etdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib anam üçün Allaha dua et ya Rasulullah dedim. O da dua etdi. Sonra mən anamın yanına qayıtdım. Anam qapını üzümə bağlamışdı. Mən qapıya çatdıqda anam dedi. Ey Əbu Hüreyra, mən müsəlman oldum. Duanın bərəkətinə baxın, qardaşlar. Subhanallah. Əbu Hürerə deyir ki, mən bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə xəbər verdikdən sonra dedim, mənim üçün də, anam üçün də Allaha dua et, ya Rasulullah. O da belə dua etdi. Allahım, bu iki qulunu, Əbu Hüreyranı və onun anasını insanlara sevdir. Əbu Hüreyra radiyallahu anhın abidliyinə zahidliyinə gəlincə, bu adam vaxtının hamısını məsciddə və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında keçirərdi. Təbii ki, belə müqəddəs yerdə və Allahın sevgili Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və sələmin yanında o yetərincə ibadətlə məşğul olardı. Hədislərdən bizə məlumdur ki, bütün gecəni namaz qılmaq və yatmamaq sünnəyə ziddir. Lakin, Abu Hureyra radiyallahu anh öz evində elə bir qayda qanun qurmuşdu ki, bütün gecə onun evində Allaha ibadət edilirdi. Diqqət edin, Əbu Osman Ən-Nəhdi rahiməhullah rəvayət edir ki, mən 7 gün Əbu Hureyranın evində qonaq qaldım. Əbu Hureyra ailəsi və xidmətçisi ilə birgə növbələşərək bütün gecəni ibadət edirdilər. Onlardan birisi gecənin ilk üçdə birini namaz qılır, digərləri isə yatır. Sonra o iki nəfərdən biri qalxıb növbəti üçdə birini namaz qılır, bu birisi yatır və nəhayət sonuncusu qalxıb gecənin axır üçdə birini namaz qılırdı. Rəvayət edilir ki, Hümeyd ibn Malik ibn Hüseyin rahiməhullah demişdir. Bir dəfə Abu Hureyra mənə dedi, Qardaş oğlu, Qoyunlarına yaxşı bax. Onların toz torpağını sil. Tövlələrini təmizləyib səhmana sal. Və o tövlənin bir tərəfindən namaz qıl. Çünki onlar cənnət heyvanlarındandır. Bu söz əslində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sözüdür. Onun hədisidir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm niyə belə deyib? Qoyun saxlamaqda insanlar üçün xeyir vardır, qardaşlar. Nə qədər çox qoyun saxlasaq, sonra da onun ətindən, südündən, yağından, pendirindən və s. insanlara paylasaq, sədəqə versək, bir o qədər çox savab qazanmış olaraq. Əbu Hureyra radiyallahu anh davam edib deyir ki, canım əlində olan Allaha and olsun ki, insanlara elə bir zaman gələcək ki, o zaman bir dəstə qoyun, onların sahibinə Mərvanın qəsrindən daha sevimli olacaq. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ummuhani radiyallahu anhəyə belə buyurmuşdur. Qoyun saxla. Həqiqətən qoyunda bərəkət vardır.